hii ingo yetu ya pili ya tanbihi leo biidhnillah ta'ala tutakuwa tunafunga tunamaliza ile nukta ambayo tulianza muda mrefu kitabu hiki cha bid'a al alqadima al-qadima wal-mu'asira cha Sheikh Abu Zaid rahimahullah bidaa za wasomaji Qur'ani wa zamani na wa sasa tulieleza mambo mengi humu lakini mojawapo lilikuwa ambalo lilichukua muda mrefu ni taqlidu qurra au taqlidu aswatu al-qurra kuigiza sauti za wasomaji kwa hiyo tulimwangalia Sheikh Abu Zaidi jinsi hoja zake mbalimbali alizozieleza kwamba kuiga sauti ya wasomaji ni jambo la bid'a eh, wale wahudhuriaji na wafuatiliaji watakuwa walishuhudia hilo sasa leo tunafunga darasa hili la kwamba ku, e, kuiga sauti za wasomaji Qur'an ni jambo ambalo halifai kutokana na fatawa za maulamaa wafuatao miongoni mwa maulamaa ambao wametoa fatwa kwamba jambo hili halifai ni Sheikh Mukbil rahimahullah katika fatawa zake Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah katika fatawa zake Ibn Uthaymeen na rahimahullah na Sheikh Fauzan hafidhahullah ama tutaiangalia vile vile fatawa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ambayo yeye amejuzisha ame kwamba hakuna ubaya kwa hiyo katika fatawa hizi tutazisoma hapa moja baada ya moja ziko kwa ufupi tu na tutaangalia kwamba je eh, tuigize sauti au tusiigize sauti pamoja na kwamba Ibn Baz asema haya tutatazama hapa kwa kwanza tutaanza na fatawa ya Ibn Baz ambayo yeye kwa mukhtasar anasema kwamba ma fi basi hakuna ubaya aliulizwa Sheikh bin Baz katika swala hilo ma hukmu taqlid aswat alqura nini hukmu ya kuigiza sauti za wasomaji ikawa mtu anasoma utafikiri sudes anaswalisha watu aljawabu akajibu idha kana qasduhu alkhair ikiwa lengo lake mtu huyu ni khairi qasduhu khushu'ul qalbi lengo lake ni ipatikaniwe ile khushui ndani ya moyo asoma anamwiga mahir ili apate ile khushui katika moyo wake ma qasduhu al'ab lakini si hana lengo la mambo ya mchezo mchezo wala qasduhu al-istihza wala hana lengo la kwamba afanye istihza istihza ni kama mfano vile wale watu wa comedy eh, mtu mmoja anaigiza sauti ya watu watano kamuigiza Nyerere kamuigiza Mkapa kamuigiza Mwinyi kamuigiza Kikwete kamuigiza Makufuli mtu huyu mmoja hii ni istihza sasa ikiwa kama msomaji hafanyi hivyo fama fihi shay'un basi hakuna ubaya ndani yake inma qasduhu at bihi lengo lake ilikuwa ni kupatikania ile hali ya utulivu usomaji wa Qur'ani anasikia mtu anapata kutulizana na ajabahu sautahu akawa amechagua ile sauti ilompendeza yeye yuhibbu an yakuna sautuhu kadhalik apenda kwamba sauti ya mahiri iwe sauti yake yeye kwa hivyo ina maana amuigiza au yataatharu qalbu au ile sauti inamuathiri katika moyo wake bihadha shay'in kwa jambo hili ibn baz rahmahullahu anasema ma fi bas yani hakuna ubaya eh, kama mtu tu atakuwa na nia nzuri na lengo lake apate khushuu eh, labda usaliji wa tarawehe mpaka akisalisha akiswalisha pale yule imamu alafu akisoma sauti ya mahir napata khushuu sasa ibn Baz anasema hakuna ubaya hii ni fatawa ya Ibn Baz katika fatawa ambazo amejuzisha yani kwa maana anatoa ruksa Naam sasa tunakwenda katika fatawa nyingine ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika fatawa zake na nafikiri unaweza ukapata reference kwenye e, fatawa al-Allama bin Uthaymeen مجلد wa 15 volume 15 ukarasa nambari 159 kwa wale ambao watakuwa na reference aliulizwa ma hukmu taqlidu al-imam ahad al-qura'i fi qira'ati nini hukmu ya imam kumuigiza mmoja katika wasomaji wasomaji wako wengi kina Shurem kina nani akawa amemchagua mmoja akamuigiza katika kisomo chake ابن عثيمين رحمه الله أكجيب كم فتاه فأجاب بقوله يجوز أن يقلد أحد القراء في قراءته إن يجوز أن كمويجز صوت يمسماج في القرآن كتك تسمجاك ما دام أداء القارئ الذي قلده جيدا ما دام يلي أنا مويجز صوتيك ننزوري yani ina maana unachagua una sasa bana sauti ya shureim bana ai bana kiboko basi hapa itakuwa katika hali ambayo inajuzu lakini lakini sasa suala analimalizia shekhe kwa tafsiri ambayo tofauti na niloitoa mimi anasema amma sautu ama kuigiza sauti fala yuqalliduhu fihi asimuigize kwa maana hakuna ruksa haijuzu kuigiza sauti ya msomaji sasa nini maana yake kwamba inajuzu mmoja katika wasomaji akamuigiza maana yake ni kwamba ni ile ada ada mu maana ada ada ni ile kaifia ya usomaji mfano wanasoma murattal huwezi kusoma la, mpaka kwanza uwe umepitia ahkamu tajwid ahkamu tajwidi ndani yake unasoma hii idhar hii ikhfa hii idgham hii mada hii nini hii nini sasa katika ile kuzitekeleza zile hukumu za tajwidi kuna msomaji fulani e bwana anazipatia hizi hizi dirhamu hizi sasa na wewe ukaigiza namna anavyoidighamisha hii ndio alokusudia Sheikh Uthaymeen hii haina tatizo jinsi anavyoleta ghunna baina ya tanwini na zile herufi ambazo ni ruhusa kughani ah, sasa unaiga ile ada mfano labda nakumbuka mimi zamani nilipokuwa mdogo sasa mdogo niliwahi kusoma tajwidi yani kwa maana ahkamu tajwidi kwa shekhe anaitwa Aliani Zanzibar sasa Aliani ilikuwa mimi kinachompendeza kwake na ndicho nilichomkiiga kwake jinsi anavyoleta ghunna baina ya herufi ya fa'u ima tanwin au inapotokea nuni sakna au kitu kama hiyo kwa hiyo nikapata kujifunza kwamba ah, kumbe hii ghuna hii ya herufi hii inaguniwa hivi kwa hiyo na mimi nika lakini sikumuiga sauti ya liani nimeiga ile ada sasa ndo hili Sheikh Uthaymeen analisema kwamba ukimuona mahir jinsi anavovuta mada herufi zile haki zake anazivuta ukaiga namna ya uvutaji wake hii hakuna tatizo lakini anasema Sheikh Uthaymeen amma sautu ama kuiga sauti fala yuqallidu fihi kwa hiyo hapa tushapata shekhe miongoni mwa mashekhe ambao pia wamepinga suala la kuiga sauti za nani za wasomaji naam fatao nyingine ambayo itojiri sasa hii ni fatawa ya Sheikh Fauzan hafidhahullah fatawa hii itabidi tuingie studio kidogo ili tupate sautia yani ile sauti yake ingaje maandishi hapo lakini nimehisi itapendeza zaidi kama tutamsikia Sheikh Fauzani aulizwa nini hukumu ya kuigiza sauti za wasomaji Qur'ani na jibu lake linakuwa namna gani ما رأيكم بتقليد القراء في زماننا هذا حيث أن بعض أئمة المساجد يقلدون بعض القراء في تلاواتهم وخصوصا في صلاة التراويح تقليد القراء على نوعين تقليد بمعنى أنه يقلدهم في ضبط القرآن وتجويده هذا شيء لا بد منه هذا يستفيد من القراء ويقرأ القرآن القراءة الصحيحة أما تقليدهم بأصواتهم يعني تقليد القراء بأصواتهم ويمطط القرآن ويطيل على الناس ويردد ويكرر هذا هذا ممقوت وهذا يملل السامعين ويشق على المأمومين ويحصل به حرج على الناس نعم Naam. Tafsiri yake kwa kifupi tu Sheikh aliulizwa swala kama hilo nini hukumu ya <clears throat> baadhi ya watu kuigiza sauti za wasomaji na hususan katika swala za tarawehe na hususan katika zama zetu hizi Sheikh Fawzani akasema taklidu iko aina mbili ya kwanza ni ile taklid kumuigiza msomaji ili kwa lengo la ile usomaji wake katika zile ahkamu kama nilivyosema mwanzo eh, aweze kwamba mtu anaiga ghunna ya mahir anaiga zile mada namna gani anavyovuta namna gani shadda zake sasa uigaji huu Sheikh Fozana anasema hauna tatizo lolote, ama uigaji wa sauti na ikawa mtu anamwiga sauti ya shekhe fulani kari fulani akawa anafanya tamtikt eh, yani ile hali ya kusoma eh, kwa sikute madaha mwembwe takrir anazikariri zile aya e, anamwiga msomaji fulani lakini anarudia rudia aya zile alimuhimu shekhe amezungumza anasema hadha jambo hili ni mamqutun muma na mamqut mamqutu labda tuseme kama mtu ataisoma aya inasema hivi ya ayuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun enyi mlioamini mbona mnasema msioyatenda kwa nini kwa sababu ni chukizo mbele ya Allah kabura maktan ni chukizo kubwa kwa Allah ikiwa nyinyi mwasema hamtendi kwa hivyo anasema ni jambo la kuigiza sauti ya wasomaji ni mamkotun ni jambo linalochukiza kwa hiyo si kauli yangu maneno ya Fauzani ndio maana nikakusikilizisheni kwa Sheikh Fauzani naye amelikataa jambo hilo la kuigiza sauti za watu Qur'an naam swala jingine aliulizwa Sheikh Rabi' al-Madkhal hii katika majlis ya Ramadhan mwaka 1428 ni zamani sana aliulizwa swala ndio lile lile aliyajuzu hadha au la yani mtu akawa yuqallidu hadha wa yuqallidu hadha imam masjidi يقلد مثلا صوت الشيخ السديسي وصوت السريم swala lenyewe liko hivi Sheikh Rabi Madkhal akalijibu akasema kama ifuatavyo anasema barakallahu fik idha ya'ni ta'allama ala sauti hadha ar-rajul barakallahu fik وصار من طبيعته falahu dhalik yani ikiwa huyu mtu ajifunza kwa sauti ya huyu anamuigiza anataka kusoma Qur'ani vizuri kwa hiyo aichukua sauti ya Shurem ili aweze kusoma Qur'ani vizuri basi hili halina ubaya ndani yake falahu dhalik na afanye wa amma yataghanni wayataghannaj ama mtu kughani na kujifurahisha wa maratan yuqallidu hadha alqari'u wa maratan yuqallidu dhaqa dhaqa alqari'u mara amuige msomaji huyu mara amuige msomaji mwingine ana ashufu baadhi an-nas anasema Sheikh Rabi anasema nawaona baadhi ya watu yafaluna ويقلد السديس مرة ويقلد الشريم مرة ويقلد فلان وقد يحصل هذا في صلاة واحدة na hili linatokea katika swala hii moja akusudia swala tarehe hii eh utaona maimamu rakaa mbili za mwanzo amemwiga sudesi rakaa mbili zinazofuatia yani zile anamwiga shureni mnapumzika pale istiraha mkiingia ngwe ya pili raka ya sita anamwiga mahir rakaa saba anamuita jehmu sasa shekhe ndo analizungumza anasema ninawaona hivyo Sheikh Rabia anasema ninawaona ara anna hadha mimi ninavyoona katika hili la kuiga sauti za wasomaji basi min qillati alhayai la yaliku hadha abada ni katika kukosa haya min qillati alhaya kwamba mtu alokuwa hana haya ndo anatusalisha hapa kwa sauti ya kumigiza nani mtu mwingine maneno ya Sheikh Rabi haya jamani msimka mkasema ah, bwana huku bwana tumetukanwa leo tuna tu, tu, hatuna haya Sheikh anasema unapomuiga msomaji eh, basi hiyo ni ukosefu wa haya na jambo hili la yaliku halistahiki abada hata siku moja anasema alinsanu yaqra'u al ala fitratihi ni mtu asome Qur'ani kwa jinsi ya maumbile yake jinsi vile ulivyoumbwa sauti yako soma kwa sauti yako fa idha ta'allama ala sauti shakhsin barakallahu fik ikiwa mtu anajifundisha kusoma Qur'ani kwa sauti ya mtu mwingine hii haina tatizo lolote e, mfano labda kama mshai kusikia baadhi ya e, clips e, kuna mtu asoma mtu mzima alafu kuna mtoto mdogo anaigiza ile sauti ya yule kwa ina maana huyu mtoto afundishwa namna ya usomaji Qur'ani ile haina tatizo lakini sio kusoma ikawa kama unawaswalisha watu Sheikh Rabi anasema ama usomaji wa kuigiza sauti za watu madratan hadha wa madratan hadha anasema jambo hili halijuzu kwa maana haliko katika kisheria eh, hii unaweza kuipata katika jilsa hiyo sasa tutamwangalia Sheikh Al-Albani rahimahullah aliuliza Sheikh Al-Albani rahimahullahu ma hukmu taqlidu aswatul qurra nini hukmu ya kuigiza sauti za wasomaji na hii unaweza kuipata katika sharit yani cassette ambayo namba nne katika fatawa Jidda Sheikh Albani rahimahullah alikuwa na fatawa hana majmuu fatawa eh, mara nyingi utazikuta fatawa zake kuna fatawa alkuwaitia kwa maana alipokuwa Kuwait aliulizwa maswala basi watu wakawajibu wakaweka vizuri na kuna maswala hata alikwenda Australia aliulizwa Australia sasa zinaitwa fatawa al-Israiliya na kuna maswala alipokuwa Jida alitoa fatwa kwa hiyo inaitwa fatawa jida ziko vitabu vingi ni vizuri mtu akawa navyo sasa aliulizwa swala hilo faajaba akajibu Sheikh Al-Albani akasema wallahi la ajidu jawaban ala hadha as-su'al mimi sipati jibu la suala hili la kwamba nini hukumu ya kuigiza sauti za somaji illa isipokuwa kauluhu alayhi salam kauli yake bwana mtu sama aliposema ana wa ummati bara'un min at-takalluf mimi na umati wangu tuko mbali na kujikalifisha takalluf yani kawa mtu anajikalifisha lazima apate vile vile anavyomalizia eh, shule mwisho wa aya hata mshipa inamtoka hii ni takalluf kwa hivyo jibu la Sheikh Al-Albani limegunga moja kwa moja katika yani dalili ya, ya kielimu ya hadithi akasema hadha wahida hili ni moja al-ukhra jingine anna hadha yukhsha an yatarattaba min wara'ahu fitnahu وينسى الأصل من تلاوة ويسبح الأصل هو التقليد jengine ni kwamba huyu msomaji imamu wetu hapa atusalisha na anamuiga shurem anamuiga mahir basi pachelewa huenda ikawa hawa watu wa nyuma yake wakawa wamempa fitna anang'ang'ana katika usomaji waliomuigiza kwa hiyo akawa sasa cha msingi ni asije akakosea kuiga na sio ule asili ya usomaji wenyewe na nafikiri hii wale wanaoswalisha tarawehi mara nyingi anang'ang'ana asije akamkosea mahir eh, katika mianguko yake ya aya na anatoka katika ile asili ya usomaji wa Qur'ani Al-Albani vile vile akasema إيه، وانا إيه، تذكرت حين سالت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشك المصري اسمع انكمبوكا سؤال كما هيلي نيليزوا مع بعض يا مخاطب وانفطند جوا منبر وانمويغا كشك ايه كشك المهم akasema usomaji wa yani uigaji katika Qur'ani ni kitu ambacho kilichokuwa hakifai kwa sababu kitabu Allah asma wa ala min an yuqallida fihi nas ni kitabu kitukufu maneno yenye hadhi na heshima itakuwaje kwamba wewe unaigiza sauti ya mtu kwa kutumia maneno ya Allah bora hata uige sauti yake anapokuwa katika membari au mawaidha lakini sio Qur'an haya tumemaliza huyu e, Sheikh Al-Albani rahimahullah tunakwenda shekhe wa mwisho katika mashekhe hawa ni Sheikh Mukbil ambaye yeye dalili zake hizi unaweza ukazipata katika shariti as'ilat al-Madina e, alipokuwa Madina Sheikh Mukbil aliulizwa masuala mengi akana ajibu mmoja hapo ni hili na ziko kanda zake yeye anasema hivi nafsi السؤال swala ndio lile lakini jibu la Sheikh Mukbil alladhi nansah bihi lile ambalo tunatoa nasaha kwalo katika jambo hili huwa adamu taklidi kusiweko na suala la kuigiza sauti za somaji kwa maana jambo hili halifai لأن الشخص ربما يشغل نفسه عن عن تدبر وهو يشغل نفسه بالتقليد صوت فلان anasema huenda ikawa huyu muigizaji wa sauti za watu akawa anashughulika zaidi na kuiga sauti ya mtu badala ya kushughulika na kuzingatia nini Qur'an wa adham mimman hadha <clears throat> ma idha kana yuqallidu shakhsan yastati'u an yastamira fi tilawati al-aya ila an yantahia na hii inatokea mara nyingi endapo msomaji ana uwezo wa kumuigiza msomaji mwingine mpaka mwisho wa aya kivipi ina maana anakuwa ana, ana concentrate akili yake yote mpaka aimalize aya lakini kutadabburu ile Qur'ani inakuwa haipo anasema kwa mtu ambaye alokuwa ana dhoofu ana udhaifu wa kuweza kumuigiza sauti ya mtu kwa pumzi moja basi hapa inakuwa farubama yatakallaf anajipa taklifu kama ile alosema Sheikh Al-Albani na warubama yadhuru nafsahu na huenda akawa anajidhuru nafsi yake kujidhuru nafsi vipi mtu anataka kumwiga nani mahir sasa inabidi lazima pumzi atanue kifua kile atanue mpaka mnamaliza zile tarawehe eh imamu anakuwa ana yuko hoi bintabana vipi wewe kumbe ametaka ame kumuigiza sauti ya mtu sasa Sheikh Mukbil anasema lakin alladhi nansahu bihi huwa adamu taklidi lakini jambo ambalo na nasihi watu waache suala la kuiga sauti za watu waache jambo hili sasa hizi fatawa tumezileta hapa kwa lengo la kumaliza hii mada hii maudhuu ili kwa maana itakuwa imefikia mwisho kwa leo kwa hiyo mada yetu ilikuwa haifai kuigiza sauti za somaji na huu ni hii ndio maukifu yetu hapa msikitini kwetu msimamo wetu ni kwamba haturuhusu msomaji ani imamu kutuswalisha kwa sauti ya kuiga ya mtu mwingine hii ni maukifu yetu sasa ukiona kwamba ah pale bwana wanatashdidi kwani kuna ubaya gani basi nenda misikiti mingine iko mingi lakini huo ndio msimamo wetu na najua hili watu wengine watachukia wataona bwana pale bwana abu kama ana matatizo yule ati kuigiza sauti nayo pia haifai sasa masalafi wao wana tabia moja yani jambo likiwa baya eh basi kwa sababu ni masalafi ati nisisemwe ah hii inapelekea nini unajua inapelekea makhurafi wakikosea basi wasemwa papo kwa papo lakini masalafi wakikosea ah bwana acha acha acha lakini sisi tunasema kwamba uigizaji wa sauti za ma, maimamu za masudesi za manani ni bid'a kama alivyosema nani Sheikh Abu Zaidi katika kitabu chake hichi bid'a sasa mtu anaweza akategemea fatawa ya nani ya Ibn Baz na ninajua hili watu watakimbilia huko mara nyingi mtu anapokwama katika sheria anatafuta ule upenyo eshamwacha mtu talaka tatu <laughs> anatafuta shehe mwingine bwana shekhe talaka tatu vipi sasa shekhe anamuuliza, kwani ulipoacha mke ulikuwa umeghadhibika au endi eh, Ndivyo nilighadhibika. Ah, basi hiyo sio talaka. No? Ah, sasa na watu watakimbilia huko. Ah, Ibn Baz kasema aseme Ibn Baz, lakini sisi tuna mashekhe hapa sita wote wamekataa kabisa kabisa. Naam, tutaendelea inshallah kesho na darasa la tafsiri Qur'an al-Karim. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.